rādījuma arī e, klausītāji. Šeit priecēs Jānis un esam vēl joprojām kopā ar Rīgas svētā Al Alberta draudzes svētcernieku grupu un iepazīstam kādus no svētcerniekiem. Un šoreiz aicinu iepazīstināt nākošo e, svētcernieku, pastāstīt, no kurienes e, nāk un kāpēc dodas svētceļojumā. Nu, labi, es jau esmu dzirdams samērā bieži rādījumā, arī ēterā, bet tāpat tie, kuri nezina, Jāzaps samērā labu laiku lūdzos rožakroni. Tagad tā bieži nesanāk, dodos svētceļojumā, jo viens uh, svētceļojums ir tāda ļoti tāds kā tāds reliģisks piedzīvojums, uh, tad vēl tāds kulturāls piedzīvojums, jo mēs esam Latgalē un Latgalē Es vienmēr saku to, ka uh, Latvija ļoti atšķirās no Latvijas uh, gan valodas ziņā, gan kultūras ziņā. Jo, uh, es nezinu, vai tas ir tāds stereotips vai nē, bet latvieši ir vairāk pieņemamāki un tādi sirsnīgāki nekā latvieši, kaut mēs esam uh, viena tauta. Un eh, nu, tie, kas jau zina, bet kuri nezina, Jāzeps ir eh, no ģimenes, kas eh, jau 30 vairāk gadus iet svētceļojumā, un, ja nemaldos, tad man ir stāstīts, ka arī tu ko, nu, ko, no mazām dienām tiki nests pat līdz svētceļojumos, vai tā ir tiesa? Jā, pirmais svētceļojums man bija jau viena gada vecumā. Uh, bet tā ģimene man iet jau Vismaz uh, mamma iet jau no 89. gada, kas ir pats pats pirmais svētceļojums, vēl padomu savienības laikos. Un uh, man kā topošajam vēsturniekam tas ir tāds ļoti interesants fenomens, jo es ļoti pētu Latvijas katoļu baznīcu, uh, Un tad šis ir tāds prieks, to, ka man ģimenē ir tāda liela vēstures liecība, ko es te varu nodot tālāk, nākotnē, citiem. Bet eh, kā ir eh, tagad, domājot, kurš ir tas svētceļojums, kur jau atceries pats ar savu apziņu, nevis nostāstījumu par to, ka tika nests? Es domāju, ka tas varētu būt pirms desmit gadiem, kad es jau tur mani vairs nenesa, es tur pats gāju. Tas bija kopā ar Betānijas Dominikāņu māsām. Tas bija 2014. gadā. Es ļoti labi atceros to sveceļojumu, jo pirmajā naktī, kā sakot, tur, kur mēs palikām, jo bija gājiens no Rīgas, tad mēs gājām tur netālu no Rīgas. Es aizmirsu to vietu, bet es ļoti labi atceros, jo uh, tur bija māla iegūs vieta, un es tur mālā ieslīgu kā sli, tajās slikstošajās, slikstošajās smiltīs. Aha, tāds e, diezgan traģisks pat piedzīvojums, bet e, man šķiet e, tāds nopietnāks jautājums ir, uh, Kā ir, ja tu esi audzis tik katoliskā ģimenē un nepārtraukti esi ņemts vai, teikšu tā, eh, vilkts līdzi uz visādiem katoliskiem baznīcas tādiem pasākumiem, tā skaitā svētceļiem, vai nav tā, ka, nu, gribas vienkārši novērsties no tā un kāpēc apzināti tagad izvēlēties iet svētceļojumā, kas varbūt tās ir kādā brīdī bijis tā kā, nu, uzspiests pat varētu teikt. Nē, nu, protams, ir bijusi tāda sajūta, jo, nu, uh, Tur, nu, tur skolas puse. Tur skolā ir vienmēr teikts, to, ka nu, jā, tu tur esi katolis, tur, sako, tu jau tur esi visvētākais no visiem, tu jau tur automātiski debesīs tiec. Uh, tas, tas man bija novedis līdz tādam brīdim, to, ka es domāju, ka viss uh, man ir jāpārstāj. Nu, tur, uh, vienalga, ko man tur vecāki teiks, es gribu aiziet prom, jo nepatika tas spiediens no pārējiem. Bet pēc tam es sapratu, ka uh, tomēr šī vieta, ja nu, ne vieta tieši, bet tā, šī sajūta, ejot baznīcā, kā sakot, ir tāda ļoti neaprakstāma sajūta, ko, nu, kā sakot, Jo viens ir tas, ka tu esi bērns un tevi ved uz baznīcu, un tad tu tur skaties uz visām, tur nezinu, altāra glaznām, tur uz krucifiksu. Un tad, kad tu pieaudz, tad uh, tev pilnībā cits skatu punkts to visu ir. Tu, kā saka, tev ir, tu baznīcā esi, tev ir tāds patvērums Dievā, baznīca. Un nav uh, sakarā ar to, ka tu pieaug un tev ir pašam savs skatījums, nav tāda vēlme, tad uh, vienkārši, nu, kā teikt, aiziet, un, jo vēsturnieks būsi dienās, eh, un, un kas to lai zina, ko vēl darīsi. Nu, kad aiziet no baznīcas, kas tāda aizspriedumaina un tā tālāk bieži vien taču tiek stāstīts. Nē, nu es, es ticu to, ka uh, baznīcai būtu mazliet jāmainās. Nu, nu, nav jābūt tik noslēgtai sevī, tik, nezinu, pat politiski teikt, bet tik konservatīvai, kāda viņa ir. Vajadzētu būt tādai mazliet atvērtākai, bet baznīca tā jau samērā ir atvērta, bet, uh, ne, tā jau ir atvērta, bet ne tik ļoti atvērta, kā es to vēlētos, lai tā būtu. Bet, uh, Nē, nu, ir bijušas tiešām tādas domas, ka es gribu aiziet no baznīcas tikai tāpēc, ka tur baznīcā ir tāds uh, striktāks viedoklis nekā manējais, bet es uzskatu to, ka uh, tagad samērā sakarā ar prā, uh, pāvesta teikto visu baznīca lēnām, lēnām sāk atvērties citiem cilvēkiem. Bet kas tad tevi notur baznīcā, ja ir bijušas tādas domas, kad varētu varbūt tās pat aiziet? Mani notur baznīcā tas, ka kopības sajūta, to, kad uh, tu ienāc baznīcā, uh, Un pat ja tur ir kādi, nezinu, divi, trīs cilvēki, tāpat tā ir tāda kopiena sajūta. To, kad kāds ir ar tevi, kāds tev ir tavā pusē, kāds tev var izpalīdzēt grūtos brīžos. Man vienalga, kādos grūtos brīžos, vai nu tas ir fiziski, vai nu tas ir garīgi. Gan uh, prāvis, priesteris, gan arī kāds cits draudzes loceklis. Nu, lūk, radījuma arī klausītāji, saruna ar Jāzepu. Ehm, daļai jau zināmu cilvēku, eh, daļai varbūt tās kā jaunu eh, cilvēku, kurš pats jau kļūst par individualitāti, personību. Ehm, radījuma arī klausītāji, mums būs arī vēl citas sarunas, ehm, tā kā paliekam ēterā.